atsigręžk atgal, bet vis dar mylinti širdis. Man tyliai kužda žodį gal ir aš nežinau, kaip beltis toliau. Ir kai man užmiršti tai, kas su tavim suradau. pasakė laikas vyno žaizdas ir skausmo lieka vis mažiau, bet laikrodžio rodiklė sukas atgal ir aš grįžtu tenais, kur tada sutikau. Aš nežinau, kaip elgtis toliau ir kaip man užmiršti tai ką su tavim suradau, nes tu nežinai, kur tavo jausmai, kaip praeitį tiek daug, tiek daug išvaistėjai. thought by now should be Žiauri tikrovė. Kągi ir vėl penktadienis, e, net nejuntamai prabėgo savaitė ir praeitas iškilmingas Velykų savaitgalis artėja dar vienas geras savaitgalis ir motinos diena ir uh, Atvelykis ir penktadieniais, kaip ir įprasta, nuo 14 val. pulso eterija laida apie istoriją su nepriklausomu istorijos ekspertu Aiboru Lilyka. Labadiena, Aivarai. Sveika, gyva Lietuva. <laughs> Šiandien iš tikrųjų Lietuva turbūt, e, kaip ir visas pasaulis, stebi, žiūri karališkosios poros vestuves jau susitokia, bent jau tai prašo, viskas. <laughs> yra, žiauri, žiauri tikrovė yra tai, kad mes dažniausiai žiūrim, kaip kiti gyvena ir nematom, kaip mes gyvenam. Iš tikrųjų, reikia gyventi taip, kad kiti žiūrėtumėm, žiūrėtų, kaip mes gyvenam ir mokintųsi. Šiai dienai mes be abejo stebime turtingų, išmintingų kažkokių tai žmonių gyvenimą patys neturėdami pavyzdžių tokių, kad pasaulis stebėtų visi, stebėtųsi, kaip Lietuva gyvena. Čia toksai žiaurus iš tikrųjų pavyzdys, kurį jūs pasakėte. Ir um, mano supratimu, mes šiandien, kadangi kalbėsim apie laikotarpį, kuris bus e, beveik 50 metų, nežinau, galbūt tilpsim į šias dienos laidą, tai yra nuo 90 maždaug grubiai antrų, pirmų iki 1939, pats skaudžiausias iš vienos pusės laikotarpis, O iš kitos pusės, jeigu šiandien taip gerai visi pasižiūrėtumėm, pavyzdžiui, e, kad ir į mūsų vadinamosius e, signatarus iš anglų kalbos signature, be abejo, tas žodis nelietuviškos kilmės, matyti jie nežino, ką reiškia parašas, <laughs> tai sakyčiau, pasižiūrėjus į tos pasirašysius ir gaunančius e, rentas už tą parašą padėjimą signature kažkodėl tai nežinau, e, angliškai visi vardinama, tai iš tikrųjų jie piktinasi didžioji dalis šiai dienai tomis aplinkybėmis, ekonominė padėtim, ir politiniai ir panašiai, tačiau jie aužės ir neatsako patys, jie iš esmės jie sukūrė, tie vadinamieji signatarai. Ir padėjo parašą ir viskas. Padėjo parašą, jo lietuviškai nemokėjo padėti parašo, tai dėjo angliškai signature tai jiems mokamos rentas dabar šiai dienai. Tai iš tikrųjų šitą dabartinę padėtį pažiūrėjus, jie turėtų tą rentą e, negauti, o tas rentos dydis turėtų būti išdalinamas tiesiogiai vargšams, ko pasiekoja ten, sakykime, e, jų tų išmintingų, neišmintingų žingsnių mes matom padėti. Tai yra, ta renta iš tikrųjų turėtų būti skirta Lietuvos piliečių skolos padengimui. Ir vad, kad suprastum, kokia žiauri tikrovė iš tikrųjų per tos kelis dešimtmečius mūsų užtiko ir ištiko, duosiu va, tiesiog jums paprastus klausimus. Ir e, kadangi jūs panevežėtis ir mm, šiaip domitės turbūt e, būstų ir dar kažkom, tai tai va, man bus įdomu atsakymus išgirsti ir žmonės išgirdę tos atsakymus suvoks iš tikrųjų, kokia tikrovė žiauri. Na, bandys. <laughs> Bandom. Pavyzdžiui, kiek kainuoja E, kvadratinis metras betono naujame daugiabutyje. Na, panevežiai stato daugiabučius, e, Vilniui tai yra tarp maždaug, taip aš įsivaizduoju, tarp keturių. Aš bijau pasakyti, man teko pačiam septynių. ir jo, pirktis prieš keletą metų tai buvo 2,5, nu, mat, vat, tame. Tai kvadratinis tarp. metras, jo. jo, tai vat, jeigu, sakykime, perki 10 kvadratinių metrų, tai išeitų apie 25 tūkstančiai, nuo 100 kvadratinių metrų 250 tūkstančių panevežiai Vilniuje, minimali kaina panašiai būtų jau net tokia tarp 2 350 tūkstančių ir 700 tūkstančių litų. E, tai kvadratinio metro kaina, ar ne, sakykime, betono tiek kainuoja. Dabar paprastas kitas klausimas, kiek kainuoja žemės hektaras? Žiūrint, irgi priklauso nuo vietos. Na, no, dirbama žemė, sakykime. O, dirb, dirbam, dirbamas neįsivaizduoju. No, nu, arba taip nu, pat. Nu, hektaras. Hektaras, nu sakykime. Mm, neįsivaizduoju rimtai, žinokit. Aš taip visi, aš kiek, kadangi kažkiek tai domėjausi, tai sakykime, kokiam neturtingam ten e, krašte, kur jos faltotų kelių nėra, nu galim ir už 2000 nusipirkti litų hektarą turbūt. Tokiam turtingesniam E, gali nusipirkti turbūt, manau, ir už 7500 hektaras. Taip maždaug. Tai kvadratinis, e, sakykime, bet kvadratinių metrų ten gerokai kitas kiekis, ar ne tam hektarė. Ir dabar kitas klausimas, kiek galim išauginti maisto iš kvadratinio metro betono. Pasirodysiu visiškai nieko nežinantis, neįsivaizduoju. Ne, ne, nu, visiškai, maždaug betonas, kilogramais. Ne, ne, betonas. Aha. Nu, daug, kiek Aha. gali maisto išsiauginti kvadratinėme metre betono nieko iš esmės. Na, nu, realiai jo, nes nieko <laughs> realiai, nėra, jo, žemės, nes žemės nėra. Nėra, yra tiesiog betono gabalas ir <laughs> tu ten nieko negali išsiauginti. Tai iš esmės, jeigu dabar mes pasižiūrėsim, tai galime įvardinti, kad socialinė inžinierija mūsų įvarė į komfortą, visus įvarė į komfortą, kas išsiverčia iš prancūzų, anglų, latinų kalbų. Komfortas yra komunos fortas. <laughs> tai yra bendruomenės kalėjimas savotiškai. Tai mes esam savotiškai patalpinti bendruomenės kalėjimus, kur įsigyja betono gabalą, visus pinigus mes iš esmės šiai dienai išleidžiame maistui. Mes nebevertinam žemės, vertinam betoną, kas atsispindi santykėje su aplinka. Visame kame ji tiesiog yra užteršta, jinai ignoruojama ir tada betonas gabalo, sapno kažkokio, tai tampa didesnė tikroji negu <laughs> hektaras žemės ir tas atsispindi kainoje vertėje. Tai kalbėsim apie laikotarpį šiandien, kai žemę reikėdavo timti jėga, niekas jos netiduodavo. O dabar užtenka prekybinio centro ir pažadų, kad jame galėsim įsigyti pigaus, nekokybiško maisto <laughs> iš esmės. Ir tai yra miestai e, savotiškai šiai dienai iš tikrųjų, mano supratimu, yra pavirtę kalėjimais, kur bendruomenė bet, bet turi jokių vertybių visiškai. Ir e, tas yra pasiekmės nuvertinimo to tikrojo turto, kuris yra žemė, kuri kur, e, nu, iš esmės pats didžiausias turtas, kaip jis ir pasakė, bet to man neišsiauginsi nieko. <laughs> ir e, pasiekmė, depresijos lygos, visa kita. E, sakyčiau, kad geriausias visgi, vad galbūt klausas, kažkas tai galvos, nu, streso šiandien daug laukia, bet aš manyčiau, kad geriausias teiginys pasaulyje yra tavo gyvenimas, geras gyvenimas, ne mirtis, Lietuvoje, sakykime, daug savižudybių, be abejo, kadangi vėl sugriautos bendruomenės apverstos vertybės, viskas griūna ir daugumai žmonių gyvenimas irgi iš paskos rytasi, tai sakyčiau, gyvenimas ne mirtis, o gyvenimas. Ir dar smagiau pats geras gyvenimas yra geriausias kerštams tie, kurie mato, sakykime, kaip mūsų kraštas viskas buvo nualintas e, per tą laikotarpį, apie kurį kalbėsim, tai yra tarp 91-40 metų kur, sakykime, ta sovietinė Rusija, Sovietų sąjunga tapo pirmąją globalistų valstybę, globalistų tokių, kuries tikslas buvo pašalinti bendruomenės, pašalinti e, nusavybės teisę į žemę. Ir tada jinai tiesiog ta Sovietų sąjunga kaip traktorius perėjo per Lietuvą, tiesdama kelią. Jie tapo blogiečiai šiai dienai, o atredėjo geriečiai. Ir kaip pastebėjom, visur mus lydi patekėjusios žvaigždės. Tai, bet... Uh, sąjūdžiai, perestroikos, e, visa buvo ieškojimas laisvės, ar ne? Mes, sakykime, jeigu pasižiūrėt vėl taip e, iš e, laiko perspektyvos, tai ta laisvė, e, kuri buvo, vat, sakykime, paimsiu, aš perskaitysiu kovo 11 aktą, Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir nuo šio Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 18 metais vasario 16 nepriklausomybės aktas ir 20 e, metų steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada buvo, nebuvo nustojo teisinės galės ir yra Lietuvos valstybės konstitucijos pagrindas. Tai žodžiu, mes 2004 metais iš esmės panaikinom kovo 11-osios aktą, e, nes mes įsijungėm į kitą valstybę. Europos Sąjungą. Taip, kaip, kaip pras... gegužės pirmąją. Taip, reikia nepamiršti, kad 2004 metais mes panaikinome 1990 metais patvirtintą kovo 11-osios aktą. Mes kalbam kaip apie laisvą valstybę, kai mes jau tą laisvę esam padovanoję. <laughs> Ir šitą visi pamiršta. Tai sakau, iš tikrųjų yra tikrovę daug žiauresnę, negu mes įsivaizduojam ir suprantam. Ir visur mus lydi patekėjusios žvaigždės, o iš paskos e, vertybės, kurios iš tikrųjų nėra vertybės ir jos keisis kito. Ir, ir jeigu mes nesuprasim, mus visą laiką ištisk stresas, kaip tą kvailį, kuris vis 10-20 kartą ant grėblio užlipa ir vis galvas skauda, pagerės ištinka. E, tai Netgi jeigu mes pasižiūrėsime, kas pradėjo sąjūdį, kas pradėjo perestroiką, ar ne, Gorbačiovo metais, 1986 metais jam perėmus valdymą, e, jisai pamatė, kad sovietų ar ekonomika, ar dar kažkokie tai kiti tikslai nebeatitinka tikrovės, e, jisai pradėjo persitvarkymą, ko pasiekoj e, gimė žodžiai. Tai tegul būna už mūsų ir jūsų laisvę. Yra visos Sovietų sąjungos kalėjime, toj pirmoji globalistiniai valstybei, kuri iš esmės, sakiau, pakilo paprasti žmonės, kurie nebuvo pasižymėję nei partijų veiklose kažkokiuose, tai nei sąjudyje, šaukiami paprasti pareigos, paprasti žmonės, vyrai, moteris – išėjo ir iš esmės jie laimėjo, nes 144, kurie pasirašė Seimą, jie tik tai buvo atstovai tų žmonių. Jie tik tai e, įteisino tai, ko siekia žmonės. Tai kas iš tikrųjų laimėjo tą laisvę? Ar 144, kurie pasirašė, ir tie 3 milijonai, kurie stovėjo už nugarųjų? E, tai kam reikėtų tada rentą mokėti, ar tiems 3 milijonams, ar tam 144? Mano supratimu, šiai dienai tie 144 turi išmokėti viską, ką pasiemė iš sugriautos Lietuvos ūkio ir ekonomikos. Taigi, e, Jeigu prisiminsime, iš tikrųjų sąjūdis prasidėjo visiškai ir buvo pradėtas visiškai kitų žmonių, e, kurios galim įvardinti kaip 1976 metais Helsinkio grupę, kur Helsinkio, ten Suomijai ir kitur buvo ten grupės žmonių teisė Helsinkio grupė įkurta ir jos buvo tikslas stebėti, kaip TSR laikosi Sovietų sąjunga. E, Helsinkio pasitarimo, ten susitarimus visokius apie tas e, teisės, laisvės Europos, rytų Europos okupuotoje, arba kitaip tariant, išlaisvintoje, <laughs> tuo metu taip buvo įvardinama išlaisvinta nuo nacistinės, nuo Vokietijos. Taigi, šiai grupiai priklausė buvę politiniai kaliniai, tai yra Petkus vienas iš kuriejų, Lukauskaitė Purkšienė, kunigas e, Garutskas, filologas Finkelšteinas, Vilniaus universiteto dėstė Tomas Venslovas, vėliau papildė šią grupę Gajauskas, Statkevičius, Laurinavičius, Vaičiūnas, Kuodis. Paraleliai įsikūrė taip pat ir Lietuvos laisvės lyga, kurioje dalyvavo Bogušis, Cizikas, Grigas, Protusevičius, Ragaišis, Asnauskas, Šakalys, Terleckas, Valungevičius, kiti. Tai yra 76 metais galime laikyti pradžią e, tikrojo sąjūdžio, kuris e, kovojo už tai, kad Sovietų sąjunga e, suteiktų e, Lietuvai e, laisvę, nes buvo toksai pripažintas e, ir atrastas aktas, kuris vadinosi Molotovo-Ribbentropo paktas, pasirašytas Moskvoje 39 metais, 39 metais jau. Ir mes tą dieną kaip gedulo švenčiam, nes iš tikrųjų tenai buvo Sovietų sąjungas, Stalino asmenį ir uh, E, nacionalsocialistinę Vokietiją Hitlerio asmenį, per savo atstovus pasirašė sutartį, kurią pasidalino visa rytų Europą. Ir toliau tik tai sekė e, visi, e, sakykime, įvykiai iš paskos, kaip su, pirmą įsiveržė į Lenkiją ir jie aneksavo Vokietijos armiją, o po dviejų savaičių įsiveržė Sovietų sąjungos armiją ir aneksavo kitą Lenkijos dalį. Tai dvi tos valstybės ir par paraleliai pasėmė dar keletą valstybių, sovietai, tai visą e, Latviją, Lietuvą, Estiją. Ir, e, bet tai buvo jau pasiekmė to akto. Tai va, e, būtent šita grupė įvardino tą aktą kaip e, mūsų valstybingumo praradimą. Ir tai buvo ne tie žmonės, kurie šiai dienai mes vadinam sąjūdiečiai. Čia yra vienas iš sąjūdžio mitų, galima sakyti. Iš tikrųjų, nesąjūdis sukūrė Lietuvai prielaidas siekti nepriklausomybę, būtent Helsinkio grupę ir Lietuvos laisvės lygą. 어 tylėja tie inteligentai kaip Kudirka. Kitoj laidoje kalbėsim apie Vinco Kudirkos laikotarpį. Tai sakė, iš ko pažinsi Lietuvos inteligentai? Iš kinkų drebėjimo. <laughs> tai... Negirdėjau <laughs> tokio bet geras čia. Aivar, gal neužpiksit, padarome trumpą pertraukėlę, bet dar noriu pasakyti, kad klausytojai irgi gali įsijungti mūsų pokalbį. Mes jį labai lauksim jūsų skambučių. 860-10-110 e- studijos telefonas ir tikrai ar padiskutuoti, ar pastebėjimai ir panašiai tikrai laukiami. Kol kas Kol kas reklama, o mes netrukus vėl grįšime eterį. Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra www.aina.lt. Panevežio ir visos aukštaitijos naujienos. Skaityk ir komentuok www.aina.lt. Atsikėlėte skaudančiai šonais? Jūs kažkas apkumščiavo? Nežiūrėkite į sutuoktinį, tai padarė jūsų senas čiužinys. Jau laikas apsilankyti specializuotame uždaros akcinės bendrovės interjerų vizija čiūžinių salone esančiame Vilnius gatvėje 6 panevežyje, nes tik čia rasite ypatingą naujieną iš Ergo Koze kolekcijos. Čiūžinį su natūraliai sojų aliejais, kurie užtikrina didesnį jūsų miegojimo komfortą nakties metu. Čiūžinys tapo elastingesnis, prailgintas tarnavimo laikas. Jame nesikaupia dulkių arkutės, todėl čiūžinys tinka ir alergiškiams žmonėms. Perkantiems dvigulį čiūžinį uždaros akcinės bendrovės interjerų vizija parduotuvėje laukia įvairios dovanos. Mus rasite ir internete adresu www.interjeruvizija.lt. Prasideda Bistrampolio koncertų sezonas ir maloniai visus kviečia į 9-ąjį tarptautinį muzikos festivalį. Nuo gegužės 1-osios iki rūpiučio 28-osios dienos, sekmadieniais 17 val. Bistrampolio dvare skambės geriausių lietuvių ir pasaulio atlikėjų balsai ir muzika. Pagerbsime Gabrielę Petkevičaitę Bitę, Lietuvos knygnešius ir poetę Eleną Mesginaitę. Pirmąjį festivalio atidarimo koncertą pradeda jungtinis Mstislavo Rostropovičios labdaros pagalba Lietuvos vaikams ir Kioler Osbar fondų koncertas. Tai jaunieji talentai - Vilniaus Švento Kesoforo orkestras ir maestro Donatas Katkus. Gegužės pirmąją dieną 17 val. Į koncertus jūs veš autobusas, kuris lauks jūsų nepriklausomybės aikštėje prie Trybės bažnyčios 16 val. Nuvažiavimo ir grįžimo kaina - 8 litai. Iki pasimatymo 9-ame Bistrampolio festivalyje. Studijos telefonas 861 0 1 0 1 1 0. Gyvenu mieste, turiu būtą mašiną, susimoku baudas, kai ratus užrakina ir saugos diržus. Per metu per petį vidurį nakties policija pamatęs mano pašto dėžutę, tarsi minų po karo, pilna piktų laiškų, neusidaro priminimų skolos įvairiausio spektro. Sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą. Nerūkau kur noriu, negeriu kur draudžia. Žegnojusiai, kai reikia, paklūstu, jeigu baudžia. Tyliu, kada reikia, kenčiu, kada reikia, klausau, kada moku. Esu kaltas kaip peikia. Milijoną turiu, įsipareigojimą, kantriai gyvenu, be apdovanojimų pažįstu kurdėtis, bet iš visų jėgų stengiuosi būti geras pilietis. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš, aš tikrai myliu Lietuvą. secret meaning jeg jus Man er langt var på gavte Langt var noe boste Langt var priverste ruošus, tai teisingumas, valdo kasdien šventas solidarumas. Mane moko doros ir atsakomybės, moko, kad būtent šitai veikia valstybė, tu jautiesi niekas nacionaliniam banke, kitas stato namus nacionaliniam parke. Virš tavo galvos armija ministrų patarėjų sargų, jaunų specialistų, ar jie dirba tam, kad būtų tau kad jiems būtų geriau. Atsiskaityk už savo ligas ir nelaimės, mokėk už nesėkmes, savo ir baimės yra daug gudresnių už tave. Ne край миру лету, аж, аж ты край миру лету, и раз ты край миру лету, ты корми летяюсь. Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs? ir aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs? Hey, hey, hey, hey. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs? Aš tikrai myliu. community I use Žiauri tikrovė. Kągi, po Marijono Mikutavičiaus, ar mylit e, ją ja, jūs, apie Lietuvą dainą grįžtame kalbėtis toliau apie Lietuvą su nepriklausomu istorijos ekspertu Aivaru Lileika ir turbūt pradėsime jau mūsų laikotarpį, ar ne, nuo 90-ųjų iki 40-ųjų. E, taip, dabar paminėsiu turbūt pradžią sąjūdžio, kuri prasidėjo su tai žmonėm, kurių didžioji dalis dabar pirmą kartą išgirstas pavardės e, ir pasirodys, kad e, iš tikrųjų pradėjo ne tie, kurie kinkas tuo metu drebino mokslo akademiją. Istorijos vadovėlėse ne tas parašyta? <laughs> E, manyčiau, kad tas parašyta, bet kažkaip tai nėra nepabra, nepabrėžta būtent taip. Pavyzdžiui, turbūt visi gerai prisiminam, kad ir atskaitos taškas iš tikrųjų to tokio, sakykime, kuris baigėsi 90 metais kovo 11 aktų yra 1987 metų rūpjūčio 23 dienos e, susirinkimų prie poeto, poetui skirto Adomui Mickevičiui Vilniuje surenkto mitingo kurio tikslas buvo pasmerkti Molotovo Ribbentropo paktą kaip teisinį dokumentą, kurio buvo įteisinta Lietuvos okupacija, iš esmės aneksija, okupacija. Tai po šventų pamaldų šventos onos bažnyčioje e, laisvės kovotojai Bogušis, Cizikas, Sadūnai, Teterleckas, dar daugelis bendraminčių jų e, e, išėjo ir paminėjo. Tai padarė tokį, sakykime, kaip dvasinį veiksmą, kuris buvo lūžio taškas tuo metu daugelio žmonių sąmonėje. Ir tie kinkas drebiniai inteligentai tuo metu, kuriuos mes šiai, šiai dienai laikome e, laisvės pasiek, kaip ir E, šaukliais iš tikrųjų tuo metu dar drebino kinkas ir kai jie pamatė, kad šitie žmonės e, su jais nebuvo susidorota, jie nebuvo į psich psichiatrinės, kas buvo įprasta tuo metu Sovietų Sąjungoje, uždaryti psichinės ligonės ir tenai nugydyti e, su jų jie nebuvo ištremti iš Sib į Sibirą atgal ar panašiai, tai tada jų kinkos šiek tiek nustojo drebėti. Ir uh, Kaip tik dar tais pačiais metais mirė komunistų partijos sekretorius Griškevičius buvo toksai, jo pareigas užėmė kitas funkcionierius Songaila, o vėliau tik tai Algirdas Brazauskas perėmė. Tai kaip pamatė, tada galim pasakyti, kad kažkokią tai iniciatyvinę inteligentų grupę kurioje beje nebuvo nei vieno politinio kalinio, disidento kovojusio su Sovietų sąjungos sistema, nebuvo sąjūdžio, iniciatyviniai grupė nebuvo nei vieno disidento, nei vieno tas, kuris kovojo už Lietuvos laisvę. Tai, tai buvo tie keista, disidentai, jo, jo, kurie drebino. Tai yra pusė jos narių buvo komunistų partijos nariai, pusė sąjūdžio priklausė komunistų partijai. E, čia aš neapsiemu vertinti, aš tiesiog sakau faktus, o klausytojai tegul patys vertina. Taigi tuo metu e, buvo baiminas e, ta, sakykime, darbo grupė, iniciatyvinė, bijojo labai e, santykių su liaudės priešais. O liaudės priešai tai ir buvo e, Bogužis, Cizikas, Sadūnai, Teterleckas, anksčiau paminėti asmenys, Helsinkio visa ta grupė. Tai yra, jie dar nuo jų atsiribojo. <laughs> E, jie buvo kaip ledlaužis, jie buvo iš esmės tie žmonės, kurie žengė ir padarė dvasinį veiksmą, kuris yra, sakykime, pasiekmė to dvasinio veiksmo buvo jau e, kovo ko 11-osios aktas. Taigi, e, Sąjūdis iš esmės po metų beveik, e, tai yra 1988 birželio 3, susirinko iniciatyvinę grupę ir rinko beveik ją tik Vilniečiai. Ir e, birželio 7 dieną talko, taikos klub, ar to, tal, talkos biurots klube e, įvyko pirmas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės posėdis. Bet tai jau buvo kaip pasiekmė, jie nebuvo priežastis. O be abejo, pati didžiausia nelaimę, e, kurią ir įvardino e, būtent tasai susirinkimas 87 metais rūpjūčio 23 įvykęs prie Adomo Mitskevičiaus paminklo. Tai buvo Molotovo Ribbentropo paktas, kuris mus iš esmės e, panaikino kaip savarankišką valstybę. Be abejo, čia 2004 metų aktas irgi mus panaikino kaip savarankišką valstybę, mes tą pamirštame. E, ir e, mus įjungia į sovietinę sistemą, kurios, jeigu taip vėl iš aukščiau pasižiūrėto sovietinės tikslas sistemos, buvo tarnavimas valstybei, o valstybės buvo globalistams. Tai yra, visi mes dirbome už tai, kad būtų taika Afrikoje, <laughs> už tai, kad klestėtų komunizmas. Taip, dabar, dabar, dabar pasižiūrėjus irgi, palyginus, ką jūs minite ir, ir šitos visus dokumentus ir ES stojimo sutartį. Jo, tai ta prasme, mes sakau, labai nematom, kad iš tikrųjų, jeigu mes pastatom ne ne bendruomenės gerbuvį e, kaip tikslą, o pastatome m, mm, galbūt asmenius kažkokius, mes visą laiką busim kažkokio tai darinio dalis ir kitaip negali būti. Bet čia yra samoningumo trūkumo pasiekmė, apie ką tos laidos iš esmės ir yra. Sakiau, mes praeisim visą tą tūkstantmetį, kur mes pamatysim, kaip tas samoningumas buvo pašalintas iš mūsų ir kaip bendruomenės buvo sunaikintas, kas mano supratimu Lietuvoje turėtų būti. Mes matom, kad visą laiką E, viskas yra mintis, protas ir kaip dar kartą sakau, loterijos bilitas yra rankas, kojas ir galva. Kai tu jį turi, tu visą laiką jį laimė, tu laimėsi loteriją. Loterija vadinasi gyvenimas <laughs> ir bendruomenė tavo. Taigi, sovietinė sistema, iš esmės mes visi tarnavome valstybėje, o valstybė tarnavo kažkokiems tai globaliems tikslams. Tai yra pirmoji globalistinė valstybė pasaulyje, ta <laughs> New World Orderis ar dar kaip ją ten pavadinti naujojo pasaulio tvarka buvo tobuliausiai gyventinta sovietiniai sąjungai ir vadovavę Sovietų Rusijai, nežinau kaip ją pavadinti 18 metais, nes jinai kovojo už taiką pasaulyje. Ir e, jų tikslas tos sistemos dažniausiai, aš kalbu apie sovietinę, bet jūs pamatysit, kad e, galbūt kažkokiu tai panašumu su kažkom kitkom. Taigi, tikslas buvo iš esmės panaikinti bendruomenę ir tas bendruomenės dažniausiai labai paprastai naikina ir mes tas pasiekmes matom ir jaučiame. Tai buvo, sakykime, melioracija. Ką melioracija? Iš tikrųjų panaikino kaimo bendruomenės ir sukėlė jas į e, privalomai gyvenvietės, kurios buvo kolhozai, kolūkiai. Kolhozas tai buvo dažniausiai konfiskuotas ūkis tų žmonių, kurie dirbo prieš tai ir turėjo žemę, turėjo, e, dirbo ją, maitinosi. Tai kolhozas buvo dažniausiai konfiskuota žemė, į kurią pri, priverstinė po to tvarka įjungė visus melioracijai. Tai ta melioracija Lietuvoje įvyko 1970 metais maždaug. 60 pabaigoje, 70 pradžioje. Ir e, žmonės kaip aš minėjau, į tos kolhozus nieks nenorėjo atiduoti. Įsivaizduokit, ateina pas jūs ir sako, nu šiai dienai tu tavo, savo tą, nu dabar žemė Lietuvoje beveik niekas gyventojų nebeturi, turi po betono metrą kvadratinį ir eina maistą pirktis, o tuo metu augina ir turėjo žemės nusavybę, kas yra realusis turtas. Tai niekas nenorėjo atiduoti, sako, atiduok. Tai dabar jeigu pas jūs ateitų į būtą ir sakytų, atiduok, va tavo 40 hekt... E, kvadratinių metrų, 20 metrų tau per akis, į 20 metrų dar kažkam tai atiduosim, o jeigu prieštarausi, dar dar ir tą 20 paimsim. Tai be abejo kilo pasipriešinimas vietinių gyventojų ir tai tas pasipriešinimas buvo e, partizaninis, dar kitaip tariant. Iš esmės tai buvo žmonės ir ypač suduvoj, e, neteisingai vadinamai suvalkyjai, suduvoj vyko beveik pats didžiausias partizaninis pasipriešinimas, e, kur ūkininkai buvo su žemės nusavybės teisė, kai iš tavęs atima tą 20 m2 betonų, tu be abejo prieštarauji tam. Žmonės buvo kietesni, blaivesni ir suvokė, kad vienintelis variantas pasimti ten, sakykime, kažkokią muškietą senelio iš 19-20 e, amžiaus, nes... E, ir išeiti miškus. Išeiti miškus ir bandyti apsaugoti savo bendruomenę, nes nu, pasirinkimas koks arba į Sibirą būdavo, nes lydėjo tą sistemą tremtis, kas beje pas mus irgi ekonominės tremtis lydi šią dieną. Taigi nuosavybės klausimas buvo svarbiausias, kas ką valdo. Ir valstybinė monopolija yra iš esmės e, pati tobuliausia monopolija, nes e, savininkų viso ko tampa valstybė, taip lengviau visus, bet taip bendruomenės reikia panaikinti. Ir tada be abejo prasideda nebaudžiamas vagystės iš <laughs> vadinamo uždirbto tir, turto. Tas uždirbtas turtas vėl dažniausiai, kaip ir minėjau, kolhozas buvo sutemtas prieš tai dirbusių ūkininkų. Ir tas kabutėse uždirbtas turtas ir išseko Sovietų sąjungai apie 86 metus, ko pasiekoje reikėjo naujo, naujos fermos, sakykime, kažkokios, tai kur žmonės ale dirbtų, lyg tai kažkokį produktą kurtų ir panašiai. E, Ta be abejo sistema veikia labai įdomiai, aš labai gerai prisimenu iš vaikystės, kaip aš atėjau į e, pirmą klasę mokykloje. E, buvo komandinis ūkis, ir tam komandiniam ūkiai reikėjo tiek darbininkui, tiek mokslininkui buvo skaičiuojama tiksliai, kiek reikia. Ir buvo tiksliai ruošiamos klasės, pavyzdžiui, e, kiek iš klasės išeis į prof, proftechinės mokyklas vadinamas, kiek išeis į aukštasias mokyklas, o, kiek išvažiuos į tremtį, taip pat būdavo iš, beveik išsiaiškinama e, pirmoji klasė. Nes aš labai gerai prisimenu pirmą klasę e, rugsėjo pirmą ar rugsėjo jau antrą dieną tenai buvo ir mokytoja ateina ir klausia vaikai, O kas iš jūsų švenčia tokias religinės šventes kaip Velykas, kaip Kalėdas ir dar kažką tai. Ir aš labai gerai prisimenu, pirmam solė sėdėjau, šalia manęs sėdėjo klasiokas Rimantas ir jisai iškėlė ranką, aš, sako, švenčiamės Velykas. Ir tokia tyla pakankamai klasiai ir jisai taip atsisuka į mane, į, į klasiokus pažiūriu, sako, o tai ką jūs, ne katalikai? <laughs> ir tada didžioji klasės dalis pakėlė rankas, <laughs> <laughs> labai gerai prisimenu. E, nepakėlė gal kokie 6-8 moksleiviai, klasiokai buvę, Ir tada aš labai gerai prisimenu, mūsų klasę pavadino B, o tos, kurios nepakėlė rankas, pava... perkelė į klasę A. Tai čia jau yra aukščiau, ar ne geriau buvo? Jo, A klasėje buvo visi paliekami aukštoje mokyklai. Po 8 klasės tie didžioji mano klasiokų dalis buvo be abejo išvaryta į proftechinės ir dar kažkur. Jos ruošia statybininkais, O tos, kurie nepakėlė, buvo ruošiami valdytojais tų statybininkų, nes tie šventė religinės šventės, o tie nešvadinas, tie ideologiškai nepatikimi. Ir tai buvo jau padaroma pirmose klasėse. Eee... Ehm, tas vat komandinės ūkis iš tikrųjų e, buvo žiaurus, nes mes gaminom traktorius, mes gaminom maistą, kuris mums visiškai buvo nereikalingas. E, Siūsdavom į kokią nors Namibiją pagalbą, nors ten tiems afrikiečiams traktoriai irgi buvo nereikalingi, nes jie iš tų bananų geriau gyveno negu dirbdami tą žemės ūkį. Tai, nu, visiška beprotybė, E, ir tą beprotybę be abejo prižiūrėti buvo palaikomas represinis aparatas, e, tas represinis aparatas vadinamas KGB, e, Komitet gaus bezapasnasti, tai buvo valstybės saugumo tarnyba ir prižiūrėjo, kad visi tikėtų, kad reikia tiems afrikiečiams tos mūsų pagalbos. <laughs> Nes tie, kurie netikėdavo, atsidurdo atrimti. Šiandien su joku galima apie tai kalbėti, nežiūrint tai, kad tai daugelio gyvenimai buvo sunaikinti, sugriauti E, nužudyta tikrai nemažai žmonių, pasipa, pa, tai yra, nu, žodžiu, pats turbūt žiauriausias laikotarpis. Tai buvo sodybų naikinimo, sodybų griovimo, bendruomenės griovimo, žemės konfiskavimo, bet e, be abejo, kaip aš minėjau, pačioj pradžiai buvo milžiniškas pasipriešinimas Tai yra e, jau 30-40 e, metais e, visi pagalvojo, nu pasikeis metonos valdžia, pasikeis, bet gal bus kaip ir geriau, nes aš, man sunkiai suvoktos 40 metų pokyčius, kuriuose smetona turėdamas pakankamai mūsų Lietuvos valstybė, turėdama pakankamai gerai paruoštą armiją karių, e, grubiai su savanoriais mes turėjom apie 200 tūkstančių karių. E, apie 70 tūkstančių profesionalių karių turėjom ir dar plus Šaulių sąjunga, tai gru, e, apie 160 tūkstančių, tai grubiai iki 200 tūkstančių karių, plus Latvija tiek pat turėjo, plus e, Estija turėjo. Ir jeigu mes prisiminsim tą laiką, kai Sovietų sąjunga patekė ultimatumą Stalino, e, sakykime, taip apibendringiam laikotarpėje, tai buvo kita valstybė Suomija, kuria irgi tuo pačiu buvo pateiktas vienodas ultimatumas, kad jie įsijungtų. Ir Suomijai pasvarstė pagalvoja, visgi nutarė e, gintis. Ir e, su panašiu kiekiu gyventojų Suomija, kaip ir Lietuva su panašiu kiekiu gyventojų, stojo į nuožmę kovą su Sovietų sąjunga. E, kaip aš su Suomiais pačiais kalbėjau, teko su jais irgi pabendrauti, sako, pats didžiausias buvo Suomių ginklas, vadinasi, beprotiška drąsa. <laughs> Nes jų ginkluotė nebuvo tobula kaip Sovietų sąjungos ir prieš grubiai ar irgi apie 200 tūkstančių karių kažkur taisom, tai Sovietų sąjunga metė iki 900 tūkstančių karių ko pasiekoje Suomiai prarado apie 5, apie 10 procentų teritorijų, prarado tik 25 tūkstančius karių ir apgynė nepriklausomybę. E, kas akivaizdžiai matosi jų ekonomikos ir Lietuvos ekonomikos išsivystymę, kad mes per tą laikotarpį, per 40 metų vystėmės, e, statydami atominės elektrinės, statydami e, fabrikus visokius, kur iš tikrųjų mums jie mažų mažiausiai buvo reikalingi. Ir dabar palyginimui, aš pats skaičiau 1942 metų vadovėlį geografijos, turiu kažkur tai irgi išlaikęs. Ir ten parašy, palyginimui parašyta, kad 39 metais pagal duomenis rodiklius tokios dvi panašiausios valstybės Europai buvo. Tai Danijos valstybė ir Lietuvos valstybė. Ir 2004 metais buvo vėl padarytas tyrimas tarp Danijos valstybės ir Lietuvos valstybės. Ir mes maždaug atsiliekam 40 metų. Ir o tas pagal... laikotarpis grinai, kai mes buvome iš, išimti, galime sakyti. Ne, iš... Jo, o gyventojų, sakykime, perkamoji gale, gyventojų demografinė sudėtis ir panašiai, pas mus atsiliepia labai tragiškai. Tai yra, e, iš tikrųjų, mes šiai dienai nelabai panašus į Daniją, <laughs> sakykime, pagal ekonomikos įsivystymą ar panašiai, priešingai. Tai yra, mano prisimenu, vienas e, klasiokas beveik didžioji dalis sovietų armijai tarnaudavo. Tai vienas labai, ne klasiokas, o kitas pusbrulis, kuris tarnavo anksčiau armijai, parašė apie sovietų armiją, kad tai yra 2,5 arba 3 metai išplėšti iš gyvenimo. Tai, sakykim, tas 40 metų galima sakyti lyg tai ir išplėšti lapai iš Lietuvos gyvenimo, nes mes matome, šiai dienai mes maitinome sovietmečių laikotarpiu Peterburgą, Leningradas tuo metu vadinosi ir Maskva. Visa didžioji Lietuvos maisto pramonės buvo orientuota į e, Maskvos ir Leningrado, Peterburgo gyventojų maitinimą. Vėl didžioji dalis gamyklų buvo skirta, kaip sakiau, už šviesę ateitį Afrikos valstybėse, už šviesę ateitį Azijos valstybėse, mes kovojam Kubai ir panašiai. Mums viso šito nereikėjo. Bet E, tai buvo tik tai tam, kad visi turėtų darbo, visi turėtų keturis, e, tai yra 20 kvadratinių metrų betono ir e, vėl pilna daugia bučių. Tai yra iš esmės, kai buvo, kol buvo partizaninis tas vadinamas pasipriešinimas, arba ūkininkų pasipriešinimas, jeigu jį taip paprastai pavadinti, tol negalėjo konfiskuoti žemės ir sukelti. Tai tik tai, kai juos jau iššaudė, pavyzdžiui, į kra, kražius netgi reikėjo siūsti tankus, kad 49 metais vienas iš generolų paprašė atsiųsti tankus į kražius, kad su, su, tos reiškia lietuvių nacionalistus e, kažkaip tai apraminti. <laughs> e, tai buvo antiek stiprus pasipriešinimas. Ir tos visus gyventojus, kurie turėjo nusavybę žemę, kurie gyveno kelis tūkstantmečius šitoj žemėje, taip, sukėlė į daugiabučius, kurie iš esmės yra komu, komfortas, komunos kalėjimai. Ir į tos kalėjimus... E, taip sakant, į vieną įėjimą įmesdavo kokį vieną alkoholiką <laughs> ir tas visas įėjimas. E, Komfortas ir <laughs> baigėsi. Jo, ir per kaimynų rozetės aš labai gerai prisimenu, pas ką, jeigu ten penki aukščiam, devyni aukštai, tiesiog viską girdi, ką kaimynai kalbasi. Ir tai buvo padarytas toksai, <laughs> nu, mažytis kalėjimas, iš tikrųjų. Padarome gal dar trumpą pertraukėlį ir grįšime po penkiotos minučių jau paskutinėje jūsų, nežinau, dešimt minutį pavadinkim tai. Taip, taip, taip. Mielos mamos, sušių baras Tsunami sveikina su jūsų švente ir kviečia paragauti sušių bei kitų japoniškų patiekalų. Motinos dienos proga jūs mielosios baras Tsunami vaišins skaniausių ledų kokteiliu. Visų mamų ir ne tik jų laukiame adresu Vilniaus gatvė 9 Panevežė. Orų prognozes pristato specializuota starterių ir generatorių parduotuvė Nida. Neužsived jūsų automobilis, žemaitė sako, nebėda nes buvom panevižį ir atradom 12 metų darbo patirtį turintį servizą, kur meistra greitai kokybišką pašalina gedimus. O pasanų galite rasti platų starterių, generatorių, bei jonų dalių asortimentą palankiausiom kainom. Bet kokiu oru jūsų lauk Nidos gatvė 18 panevižį darbo dienoms nuo 8 iki 18, o šeštadienės nuo 8 iki 13 val. Gerą naujieną! Nuo šiol atlikti kompiuterinį diagnostiką bei elektrinis dalies remontą. Daugiau informacijos telefonu 845 5165 87. Šeštadienį daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Žemiausia oro temperatūra naktį bus 1,6, aukščiausia temperatūra dieną 11,16 laipsnių šilumos. Pulsas. vienam iš jų visų tiek daug žmonių, tiek daug, bet man brangiausi mama, tėvas, sesė ir tu. Europos vidury tarp žvaigždžių gintarų yra tokia šalis. Europos vidury tarp rytų vakarų ir tu ten vidury vakarais tu girdi ošimą jūros ir nori būti. vidury tarp rytų vakarų ir tu ten gyveni. Europos vidury vakarais tu girdi, o šiame jūra. šalis. Europos vidury, tarp rytų vakarų ir tu ten gyveni. Europos vidury, vakarais tu girdi, o šeima jūros ir... Kągi mes sugrįžtame į eterį laidoje Žiauri tikrovę. Paskutinį kartą šiandien lieka 9 minutės iki 15 valandos. Ir Aivarai, baigiamasis tikriausiai apibendrinamasis jūsų žodis, žodis apie šį laikotarpį. Taigi, iš esmės, kas kaltas, kad 1940 metais Lietuva turėdama gerai ginkluotą, parengtą kariuomenę, be jokio šūvio, nei vieno, į savo kraštą įsileidom okupantus. Taigi, mes pažiūrėjus turėjome labai pakankamai galingą armiją, galinčią turėti iki 180 tūkstančių gerai ginkluotų karių. Ir mūsų buvo paruošta armija, e, sakė, pavyzdžiui, ministras žemės ūkio toksai buvusios respublikos e, prieš tai, prieš karinės metoniškas audienas. Kariaut prieš bolševikus būtų ėjus visa tausa, tauta, jeigu tik būtų buvusi pašaukta. Tačiau nei ministrai pirmininkai, nei kariuomenės vadai nepateikė nei plano, kaip kovot, nebuvo paruoštas valstybės aparatas, nei ministrų tarybos pirmininkai, nei kariuomenės vadai neškojo išeities iš kraštui grešiančio pavojaus, o tiesiog laukia tik būsimosios okupantų malonės. Tai yra stengiasi įsiteikti Kremliui. Tai jeigu mes pasižiūrėsim į tas priežastis, tai mano supratimu mes kaip tik pereisim ir į antrą laidos, į, į ketvirtą jau laidą, tai yra Smetonos asmenybė ir Jono Basanavičiaus asmenybės. Jeigu Smetona iš esmės buvo vokiečių statytinis, vokiečių geopolitikos e, ir išvestinė, ir statytinis. Tai Jonas Basanavičius buvo tas asmo, kuris siekė įkurti valstybę, kurios pavadinimas yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir atkurti ją, nes tai buvo prielaidos 1905 metai. E, Vilniaus didysis Seimas, kuris užbrėžė tikslus, kokia valstybė turi būti atkurta, be abejo, ją ir atkūrė 18 metais E, vasario pradžioje, kaip sakoma, nors iš tikrųjų jinai 17 metais, 1917 e, gruodžio metais buvo Reichstage patvirtinta, va ten smetona ir priėmė palaiminimą, be abejo, kurį laiką buvo Basanavičiaus vizija įgyvendinama ir buvo patvirtintas Lietuvoje karalius Mindaugas II, tai yra mes turime du karalius teisiškai ir Mindaugą I ir Mindaugą II, kuris išbuvo 6 mėnesius 8, tai va tai sekanti laida bus. E, sekanti laida apie E, būtent tą laikotarpį tarp 1905 metų nuo Vilniaus didžiojo Seimo, kuris iškėlė tikslą, kokia valstybė turi būti atskir, atkurta ir be abejo jisai buvo visos įtakotas Jono Basanavičiaus minčių apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. O iš kur smetona atsirado, tai čia kitas klausimas, lyg tai nebuvo tarp aušrininko ir dar staiga jisai iš kažkur tai išlenda. Tai vad tas jo išlindimas iš niekur ir baigėsi tokiu pat gėdingu valstybės užlugimu, nes jisai nebuvo Lietuvos atstovas, iš mano supratimu, tai pasižiūrė, nes jisai bent jau vieną šūvį būtų išleidęs, kad visas šitas e, Petro Cvirko, Salomėjas Nerės atvežtoji Saulė ir Justino Paleckio berots patvirtinta, nu, nuvežta į, į Maskvą, į Kremlių, paprašyta, kad Lietuva būtų priimta į draugiškų Sovietų Sąjungų Respublikų, tai ir gavos toks neaiškus, kas čia įvyko, ar aneksija, ar okupacija. Ir e, jeigu Smetona būtų pasakęs pasilikęs ir bent porą šūvių padaręs, būtų be abejo kaip ir Lenkijai, tai būtų okupacija, arba būtų galbūt kaip ir Suomijai pasibaigę, iš viso okupacijos būtų nebuvę. Ir e, Lietuva to laiko tarp mes netekome apie 1 milijoną gyventojų tarp 39 ir 50, sakykime, 7-8 metų. 1 e, milijonas šiai skaitant su dingusią ir hebrajų bendruomenė iš Lietuvos ir su emigravusiais uh, žmonėmis ir su įtremtimis ištremtais. Tai yra karo nuostolius Lietuva patyrė tokius, kad kas trečias gyventojas dingo iš Lietuvos teritorijos. Ir tą gyventojų kiekį, koks buvo prieš antrą pasaulinį karą 1938-1930, mes pasiekėm tik tai 1970 metų, 60 pabaigdoje, 70 pradžioje. Tai yra milžiniški nuostoliai ir be abejo niekas, kaip ir sakiau, nepakaltinami atsakomybės neneša. Tai šiuo atveju nepakaltinama buvo Lietuvos Respublikos vyriausybė, kurią įkūnijo Antanas Metona. Ir e, kodėl, kas, kaip mes kalbėsime kitoj laidoj apie Smetonos vokiškąją viziją ir Basanavičiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės viziją. E, ir Nu, ką čia daugiau pasakyti, galbūt jūs klausimų turit kažkokį, tai labai norėčiau, kad klausytojai įsijungtų, papildytų. Ja, aš manau, pasakytų. kad iš tikrųjų dar trupučiu, kaip pasakyti, reikia šiek tiek ir drąsos, mes iš tikrųjų nuomonės visas gerbėm ir visas išklausom, bet kokia atveju, bet kada laidos skaminkite ir laukiame atsiliepimų ir elektroniniu paštu mūsų adresu muzika.pulsas.lt. Galite užeiti ir, manau, pas Saivarai puslapį lietuvos.org. Taškas Yra ten atrasite ir to laikotarpio aprašymus, yra labai daug iš tikrųjų Antanas Terleckas parašęs, yra atskira dalis e, istorija tame tinklapį ir ten to istoriją jūs atrasite tą laikotarpį, apie kurį mes šiandien kalbėjom, pakankamai išsamei aprašytą. E, bet iš esmės viskas yra tam, kad mes mokintumėm, nes tai, kas tu buvai vakar, esi šiandien, tačiau tai, kas esi šiandien, būsi rytoj. Bet tai yra nuo ko priklauso, apie ką mes mąstysim, ar apie vakar dieną, ar apie rydieną. Todėl mano supratimu mes turim pamatyti tas, e, pavyzdžiui, lyga yra iki, e, iki sovietų okupacijos, kaip minėjau, žmonės buvo linksmi, bendravo, alkoholio nevartojo, drąsiai tą galiu teikti. E, tok, e, tokiais kiekiais. Tokiais kiekiais, jo, tokiais kiekiais. Ir beveik didžioji žmonės dal, dalių ten tik tai taip, viena taurelė ir viskas baigdavosi tik viena taurelė, o ne prasidėdavo viena taurelė. Tai mes iš esmės pakliuvę į kalėjimą, į zoną Sovietų sąjungą, kaip minėjau, pirmą globalistų valstybę, mes iš esmės praradome labai daug ir išvykome išvystame kalėjimo brožus, nes jeigu net ir sveikas žmogus sėdės kalėjime, jisai išvystys brožus, kurie būdingi kalėjime. Ir šiai dienai tos, vat, kur e, sako, o, kai ant kaimynos pjauna lietuvis, o jisai ten toksai. Iš tikrųjų tai nėra lietuvio brožo, tai yra zonos brožai. Ir to zonų brožus mes, arba kiksmažodžiai vėl rusiški kažkokie tai, kurie neatsiejama dalis šiai dienai tapo mūsų kultūros dalis kažkokia. Nors tai iš tikrųjų yra ne kultūros <laughs> dalis, o priešingai. Tai mes turim tai pamatyti, kad tas vakar diena mus įtakoja ir pašalinti tos bruožus iš savęs, matydami tą ateitį, kurią mes siekiam. O kokias ateities siekiam, be abejo, bus paskutiniai laidoje apie <laughs> tai-, tai. Bet kokia atveju, gerai, Aivarai, dėkui Jums už Ačiū šiandieną laidą, šiandienos <laughs> laidą, o mes laidoje žiūri tikrovę, susigirdėsime kitą penktadienį nuo 14 val. pulso eterija taip pat. Nuo kitos savaitės laidą galėsite pasiklausyti ir pulso internetinėme puslapyje pulsas.lt. Gero, gero Jums savaitgalio, gerų švenčių ir iki susigirdėjimo kitą kartą. Dėkui, iki. Nepasituok, nors rankos yra, nepasituok, nors vilties nėra, nepasiduok svajonės gyvos, nepasiduok, kova nebaigta. Nepasiduok, nors beprotiškai skauda, nepasiduok. Tai tavo kova, nepasiduok, nelauk pagalbos, nepasiduok. nepakel galvą, nepasiduok likimas renkas tave. Nepasiduok, tikėk, saulė pakyla, nepasiduok, jau traukęs tamsa, nepasiduok, ledas suskyla, nepasiduok. break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. you. lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are do it. Get started get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. the deal. Applicator will bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. You can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, normal on another head trip. So overcome them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, Come on, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it is written, bond is broken. No big secret left unspoken.